Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման մայիսի 9-ի երատոնն է, որ հայ ժողովուրդը Արցախում, Հայաստանում ու Սփյուռքում 11-ն շարունակ ի տարբերություն նախորդ տարվա 2021 թվականի սովորաբար նշում էր մի առանձնակի խանդավառությամբ։ Իսկ թե ինչու գտրուկ նվազեց այդ օրվա կապակցությամբ մեր տոնական խանդավառությունը կարծում եմ հստակ հասկանալի է բոլորիս համար, բայց այնուամենայնիվ անդրադառնանք տոնական օրվա խորհրդին։ Եվ այսպես մայիսի 9-ը Արցախի հանրապետության տոնացույցում շարունակում է մնալ միևնույն երրիմաստով, որպես հաղթանակի տոն, պաշտպանության բանակի կազմավորման եւ Շուշիի ազդագրման օր։ Ընդհանուր առմամբ մայիս ամիսը գրեթե 1 դար է, ինչ պատմական հաղթանակների շրջան է, մեր ժողովրդի կյանքում։ Սարդարապետի ճակատամարտում թուրքական ցեղասպան բանակի դեմ ջարջախի շախտանակ, Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակում, հայերենական մեծ պատերազմում հաղթանակի, տասնամյակների գերությունից հայոց Շուշի Բերթակաղակի ազդագրման ավետիստեր, նորանկախ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի կազմավորում։ Կարծում եմ հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած այդ նշանակալի պատմական իրադարձությունների գնահատանքը երևի թե լիարժեք չընչի, եթե դրանք ընկալենք սոսկ որպես ճակատագրի կամքին խարսխված կամ այդ կամքից աղերսված արտահայտություններ։ Ոչ իհարկե, խնդիրն առավել քան խորքային է, որպես ազգային հոգեբանության արժեք, որ իբրև այդպեսին բխում է օրհասի ժամին համախմբվելու, մեկ միասնական բռունց կազմելու, միաբանվելու, մեկ հավաքական կամք դառնալու մեր ժողովրդի կարողությունից։ Անշուշտ այդ հավաքական կամքի արտահայտություն էր հայ ժողովրդի, այդ թվում նրա Արցախյան հատվածի անձնվեր մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին, խորթային միության եւ հակահետլերյան դաշինքի մյուս պետությունների զինված ուժերի կազմում։ Եթե խոսենք զուտ թվերի լեզվով, ապա 1939-1945 թվականներին ֆաշիստական ժանտախտի դեմ իզեն էր ելել ընդհանուր առմամբ ավելի քան 600.000 հայ խորհրդային միությունից եւ աշխարի այլ երկրներից։ Նրանցից շուրջ 300.000-ը զոհվեց մարտի դաշտերում։ Հարկ է նշել, որ պատմության մեջ երբևէ հայ ժողովուրդը միաժամանակ ռազմի դաշտ չի անել այդքան զինվոր եւ որևէ պատերազմի ժամանակ այդքան մարդկային կորուստներ չի տվել։ Դիմենք վիճակագրական տվյալներին։ Այսպես, երկրորդ աշխարհամարտի մասնակից հայերից 300 հազարը եղել է խորհրդային Հայաստանից, որ կազմում էր հանրապետության բնակչության 22%-ը։ 200 հազարը խորհրդային միության այլ հանրապետություններից, Սա իրոք զգալի թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ 1939 թվականի վիճակագրության տվյալներով հայերի թիվը խորհրդային միությունում 2 միլիոն էր, այսինքն խորհրդային տարածքում ապրող հայերի 25%-ը մարտնչում էր։ Բացի այդ, եւս 100.000 հայ մարտնչում էր հակահիտլերյան դաշինքի մյուս երկրների զորքերի կազմում։ Միայն Արցախ աշխարից ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եւ Հյուսեյն Արցախը Պատերազմ է մեկնել շուրջ 90.000 հայ, որ կազմում էր տարածաշրջանի հայ բնակչության ավելի քան 1/3-ը, այսինքն 3-ից 1-ը։ Նրանց գրեթե կեսը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում զոհվել է։ Այդ թվում 22000-ն ինքնավար մարզից, 18000-ը Հյուսիսային Արցախի շրջաններից, ընդհանուր առմամբ 40000 հոգի։ Մեծ թվով հայ տղամարդիկ եւ աղջիկներ զորակոչվեցին նաեւ Ադրբեջանի այլ հայաշատ վայրերից։ Բաքվից, Նախճիվանից, Գանձակից, Շամախուց, Ախսուից, Իսմայելից, Ղուբա խաչմաց գոտու շրջաններից եւ այլ վայրերից։ Բայց ահա համացան համար նշեմ, որ պատերազմի տարիներին 19 ադրբեջանցուց զորակոչվել է ընդամենը 1-ը։ Մեծ հայրենականի ընթացքում 103 հայ արժանացել է խորթային միության հերոսի կոչման 27-ը դարձել է Փարքիշ Խանշանի լրիվ ասպետ, որ նույնպես հավասարազոր է հերոսի կոչման, իսկ մեդալներով ու շքանշաններով ապարգևատրվել են շուրջ 80000 հայ զինվորներ ու սպաներ։ Հայ զորահրամանատարների թիվը խորթայի միությունում կազմում էր 64 մարդ, մարշալներ, գեներալներ, ծովակալներ, ովքեր պատերազմի ընթացքում ստանձնել էին բարձր հրամանատարական պաշտոններ։ Հերոսաբար պաշտպանելով խորհրդային միությունը, հայ ռազմիկները քաշգիտակցում էին, որ այդ պիսով իսկ պաշտպանում են նաև հայրենի բնորանը, Հայաստան-Արցախ աշխարհը։ Մանավանդ նրանց հայտնի էր, որ ֆաշիստական զորքերի կողմից Ստալինգրադը գրավելու պարագայում Հայաստանի սահմանների մոտ կենտրոնացած թուրքական 26 սպառազեն դիվիզիաներ պատրաստ են հարձակվել ու մտնել Հայաստան, հետևապես անխուսափելի կդառնար հայ ժողովրդի վերջնական բնաջնջումը։ Բայց Ստալինգրադը, որի պաշտպանության դիրքերում մարտնչում էին ավելի քան 30000 հայ սպաներ ու զինվորներ, մնաց անառիկ։ Ինչու շնորհիվ ի դերև ելան Հայաստանը հերթական անգամ հրի ու սրի մատնելու թուրքական զորաբանակների նյութած հույսերը։ Անկարայի այդ նկարտումները վերջնականապես փլուզվեցին 1945 թվականի մայիսի 9-ի հաղթանակով Գերմանական Ռայխստագի գրամամբ, որի պատերի վրա սերունդերին ի պահ թողնվեցին նաև հայ մարտիկների հաղթական գրառումները, իսկ նրա պլատակների մոտ թափ առավ հայկական քոչարին։ Այնպես որ ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ 1945 թվականի մայիսի 9-ի հաղթանակը խորթային ժողովուրդների, այդ թվում հայ ժողովրդի միասնական հաղթանակն էր։ Արցախյան տոնացույցը ԼՂՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքի ուժով անշուշտ մնում է անփոփոխ։ Թեկուս նույն այդ օրենքի բոլոր շահառուներս էլ այդ թվում նաեւ մեր օրենսդիրները իրատեսորեն գնահատելով հանդերձ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի մեծ Արցախի եւ համայն հայ ժողովրդի համար ծայր աստիճան աղետալի հետևանքները Հստակ գիտակցում ենք, որ գործող օրենքի այդ հոդվածը ավաղ ներկայումս չի համապատասխանում առաջացած հավալի իրողությանը։ Պաշտպանության բանակի առումով գուցեև մասամբ Քանզի գույցուն ունենալու հանդերձ այն իցավ բոլորիս այսօր չի ներկայացնում մեր պետության ու ժողովրդի անվտանգության լիարժեք ապահովմանը կոչված այն հզոր զինական ուժը, որպիսին կար եւ որպիսին մենք ընդունում էինք ու որով անթակույց հպարտանում էինք գրեթե 3 տասնամյակ շարունակ, նախքան աշնանային պատերազմը։ Եվ հա մեկուկես տարի շարունակ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից ի վեր, որպես մեր անվտանգության գլխավոր երաշխիք, Պաշտպանության բանակի փոխարեն կամ ավելի ճիշտ նրա հետ համագործակցելով հանդես է գալիս Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը։ Մինչ այդ Արցախի անվտանգային խնդիրը Պաշտպանության բանակի հետ մեկտեղ լուծում էր հայոց բանակը։ Չեմ կարծում, թե մեր ունկնդիրներից որևէ մեկը կարող է ողջավորված լինի մեր երկրի ու ժողովրդի անվտանգության ապահովման վճռորոշ դերակատարների նման փոփոխությամբ։ Իմ կնդունելով անշուշտ հայ եւ ռուս ժողովրդերի դարավոր բարեկամությունը եւ բարեկամական Ռուսաստանի զինված ուժերի տեղակայումը Արցախի տարածքում։ Անձամ ես իմ ողջ գիտակցական կյանքում լինելով հայ-ռուսական բարեկամության ջատակովը եւ բնականաբար շնորհակալ լինելով ռուսական պետությանը այդ մարդասիրական առաքելության համար, այնուամենայնիվ այնքան էլ ողջավորված չեմ այդ իրողությամբ։ Ես կուզենայի, որ իմ ընտանիքի եւ իմ ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը լիներ ոչ այլ, թեկուզ բարեկամական երկրի, քան իմ պետության զինուժը որին տասնամյակներ ի վեր սիրով պահել ու փայփայել ենք, որպես մեր ազգային ազգագրական պայքարի ծնունդ զավակի, մեր ժողովրդին պարտադրված նախորդ պատերազմներում պատմական հաղթանակներ կռած ու կայացած պաշտպանական կառույցի։ Ինչ իմանաս, Գուցե եւ հայրենի բանակը մեր չափից դուրս շատ սիրելուց է, որ չենք նկատել կամ չնկատելով ենք տվել նրա թերությունները։ Բանակային առորիայի հազար ու մի մեծ ու փոքր հորի իրողություններ, որոնք անհամատեղելի են ազգային ազգագրական պայքարի սրբազան գաղափարների ու նպատակների հետ։ Մայր հայրենիքի հետ որպես նրա կենսաբանական զավակ վերամիավորվելու մեկ միասնական տուն ու տեղ դառնալու մեր նվիրական իրցի հետ։ Թեկուս այնուամենայնիվ հարկ է պատշաճը մատուցել, պաշտպանության բանակը 44 օր շարունակ խիզախորեն արժանապատի մարտնչել դիմակայել է թվականակով ու սպառազինությամբ բազմակի անգամ գերակշռ ճշնամական ուժի, ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի եւ Թուրքիայից, Հուսեյն Սիրիայից, Լիբիայից եւ Պակիստանից Անկարայի հավաքագրած ու մերտեմ մարտադաշտ նետված միջազգային ահաբեկչության բազմահազարանոց հորոսակախմբերի ճնշմանը։ Հատկանշական է, որ տարբեր երկրների ոչ քիչ թվով ռազմական փորձագետներ ու քաղաքական վերլուծաբաններ հետպատերազմյան շրջանում քանիցս հիացմունքով են արտահայտվել պաշտպանության բանակի հերոսականության ու մարտական պատրաստականության մասին, արձանագրելով, որ հայկական Արցախը չի պարտվել 44-օրյա պատերազմում։ Սակայն ահավասիկ, ինչպես ֆրանսիացին կասեր, «C'est la vie», այսինքն սա է կյանքը։ Մեր կամքից անկախ Արցախի հայերիս ու մեզ հետ միասին ողջ հայ ժողովրդի վզին է փաթաթվել նոյեմբերի 9-ի չարաղետ երակողմ հայտարարությունն իր նվաստացուցիչ պարտադրանքներով։ Իրականում ոչ մի իրավական ուժ չունեցող Փաստորեն 3 պետության առաջին դեմքերի, այդ թվում ցավոպիտի նշեմ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի ստորագրությամբ հրապարակված մի փաստաթուղթ, որով իմաստնավորի մեր մայր հայրենիքի Հայաստանի զինված ուժերն այլևս իրավասուչ են իրականացելու Արցախի ու նրա ժողովրդի անվտանգության ապահովման եւս մեկ գլխավոր երաշխավորի իրենց ստանձնած պարտավորությունը։ Ինչ խոսք, Պաշտպանության բանակը թվում է, թե այդ անելանելի պայմաններում ներկայումս փորձում է վերակազմավորվել ու վերականգնել իր վաղեմի մարտունակությունը, հնարավորինս մոտակա աբակայում իր կոչման բարձրության վրա վերստին կանգնելով վճռականությամբ։ Դա աստված հաջողությամբ փսակվեն այդ ուղությամբ ձեռնարկվող բոլոր ջանքերը։ Իսկ որ այդ ջանքերը իրոք հաջողությամբ կփսակվեն, անսամբ ես ոչ մի կասկած չունեմ։ Ի վերջո չմոռանանք, որ Արցախի պաշտպանության բանակն իր կազմավորման գործընթացը 90-ականների սկզբներին սկսել է գրեթե զորայական վիճակից, հիմքում ունենալով այն ժամանակ արկա ֆիդայական ջոկատները միայն, որոնք սակավաթի ու հակարակորտի հայոմատ ծայրացիչան թերիզ յնված լինելով հանդերձ, այնուամենայնիվ իզորու եղան բազմաթիվ հաղթական էջեր գրել Արցախայության ազգային ազգագրական պայքարի առաջին տարիներին, Ամենատարբեր ուղություններում հերոսաբար մարտնչելով ելուզակային արշավանքների ելած ողերիմ ճշնոմու անհամեմատ ստվարու սպառազեն ուժերի դեմ։ Չմոռանանք, որ Արցախի, ինչպես նաև Հայաստանից ու Սփյուռքից օկնության եկած հենց այդ կամավորական ինքնապաշտպանական ժողատների մեկ միասնական հրամանատարության ներքո միավորման շնորհիվ է, որ շատ շուտով 1992 թվականին կազմավորվեցին ինչպես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը հայոց բանակը, նույնպես եւ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը, համատեղ ջանքերով փայլուն հաղթանակներ կռելով Ադրբեջանի կողմից մեր ժողովրդին պարտադրված առաջին Արցախյան պատերազմում։ Ճշնամուց ազդագրելով նախկին ինքնավար մարզի ամբողջ տարածքը, ապա եւ հարակից ադրբեջանական հորժորժված 7 շրջանների Հայոց պատմական Արցախից անցյալ դարաշրջին ապօրինի տարանջատված տարածքները Արաքս գետի հովտից մինչև Օմար լեռան բարձունքները։ Այո, այդ հաղթանակների շնորհիվ է, որ Արցախի դեմ ագրեսիայի ելած պետությունը Ադրբեջանը փաստորեն ընդունեց իր պարտությունը եւ 1994-ի մայիսին ստիպված եղավ ընդունել իրեն պարտադրված երկարաժամկետ հրադադարը։ Այո, Գուռ Մարտունակ ռազմական կառույց դարձած պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների մղած հերոսական մարտերի արդյունքում է, որ ռազմատենչ Բաքոն դարձյալ ձախողվեց 2016 թվականի ապրիլի սկզբներին Արցախի հանրապետության դեմ հերթական անգամ իր սանձազերծած ագրեսիայում, վերստին խնդրելով Մոսկվայի միջնորդությունը շփման գծում հրադադար հաստատելու համար։ Ինչ վերաբերում է 2020 թվականի աշնանային պատերազմի մեզ համար աղետալի արդյունքներին, ապա համոզված եմ, դրանք ոչ թե անմիջականորեն պաշտպանության բանակի պարտության, այլ այդ պարտությունը կարծես թե ի սկզբանե չբացառած Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության մեղմ ասած ապաշնոր քաղաքականության հետևանքն Անզամբ այն տպավորությունն ունեմ, որ այդ պարտությունը կյանքի կոչվեց ինչքան շատ տարածքային ու մարդկային կորուստներ, այնքան ավելի լավ ազգադավ կարկախոսի ներքո թե ինչու դժվար չէ կռահել, թեկուզ կռահելու կարիք էլ չկա, այնքան որ ակնհայտ է։ Ավախ Ազդատենչ Արցախն անասելի գլխացավանք եւ ավելորդ բեր էր դարձել փողոցային հեղաշրջմամբ 4 տարի առաջ 2018-ի ապրիլ-մայիսին Հայաստանում իշխանության եկած այդ երիտ հայերի համար։ Երևի թե անիմաստ է եւս մեկ անգամ հավաստել, որ Արցախի հնարավոր կորցանումը ոչ պակաս հնարավոր կորցանում է նշանակում հենց Հայաստանի համար հայոց վերակերտված անկախ պետականության համար։ Բայց ում հավաստես կամ ում ասես, ասողին լսող է պետք։ Ահա տարեյուկեսը ինչ Հայաստանի քաղաքներում ու գյուղերում, հատկապես մայրաքաղաք Երևանում, մանավանդ այս օրերին չեն դադարում բողոքի բազմահազարանոց ցույցերն ու երթերը, որոնց ընթացքում շարունակ բարձրաձայնվում են հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյությանն ու պետականությանը սպառնացող վտանգները, բայց գործող իշխանությունները անհաղորդ են այդ մահացու վտանգներին միանգամայն անտարբեր այդ հնարավոր նոր առավելքների հանդեպ եւ դարձյալ իրենց էշն են քշում իբր թե հանուն խաղաղության դարաշրջանի։ Հարց. խաղաղության դարաշրջան ում հետ։ Իհարկե 2020 թվականի աշանային ագրեսիան սանձազերծած հայ ժողովրդի ողերիմ թշնամիներ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Այդ ուղղությամբ իրադարձությունների զարգացման տրամաբանությունը հուշում ենթադրել է տալիս, որ 44-օրյա պատերազմը մեզ համար իր աղետալի հետևանքներով հանդիսացել է նախապես ծրագրված խաղաղության դարաշրջանի հաստատման առաջին փուլը կամ նախերգանքը, որի ընթացքում ճշնամու վերահսկողության տակ է անցել Արցախի համանadrորեն ամրագրված պետական տարածքի 3/4-ը իսկ հայկական կողմի զոհերի մոտավոր տակավին ոչ լրիվ ճշտված թիվը ըստ պաշտոնական տվյալների հասնում է 4000-ի։ Դա աստված վերջնականապես ճշգրտվելուց հետո ավելին չլինի։ Թեկուզ տարբեր վերլուծական հարթակներում շատ ավելի բարձր թվեր են հնչում։ Ոստի սпасելի էր, որ հայ ժողովրդի մի զգալի հատվածը մանավանդ Հայաստանում սաստիկ վախեցած է, ալկերպասած ահաբեկված է պատերազմի վերսկսման ու նոր մեծաթիվ զոհեր տալու սպառնալի հավանականությունից, Եվ ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ անցյալ տարվա հունիսյան խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մասնակիցների մեծամասնությունը ավելի քան 600.000 ընտրող քաջ գիտակցելով հանդերձ իր վաղվա օրվա համար վտանգի ահագնացող հավանականությունը այնուամենայնիվ իր քվեն դարձյալ տվեց ում ում այո աշանային պատերազմում հայ ժողովրդի խայտարակ պարտության համահեղինակ իշխող քաղաքական ուժին, հույս փայփայելով, որ հենց նրա ջանքերի շնորհիվ է, որ նոր պատերազմ չի ցակի ու ժողովուրդը նոր զոհեր չի տա։ Առավել քան համոզված եմ, սին հույսեր։ Քանզի ինչպես վկայում է Օրվա լրահոսը, նոր զոհերն ու նոր տարածքային կորուստները այս անգամ հիմնականում Հայաստանի սահմաններում անպակաս են նաև խաղաղության դարաշրջանի կերտման ներկայիս գործընթացում, եւ Մահաբեր օղակը հետսեթե ավելու ավելի է սեղմում Հայաստանի պարանոցին։ Իսկ այսպես կոչված ադրբեջանական ժողովրդի պատմական հողերի, այսինքն Հայաստանի պետական տարածքի նկատմամբ Բաքվի ախորժակը ամենևին էլ հակված չէ նվազել։ Բայց վերադառնանք օրվա թեմային։ Մայիսի 9-ի երրատոնի խորհրդին։ Արցախի պետական տոնացույցի մասին օրենքի միևնույն հոդվածում ամրագրված է նաև Շուշիի ազդագրման օրը։ Այն Շուշի, Արցախի Վաղեմիկ մարշական ու մշակութային կենտրոն Շուշի Բերթաքաղաքի, որը համահավաք ինքնապաշտպանական ուժերի իրականացրած հիրավի փայլուն ռազմագործողության արդյունքում ազդագրվեց 1992 թվականի մայիսի 9-ին։ Շուշի ազդագրումը Պաստորեն Բեկումնային էր Արցախյան ազդամարտի համար, քանի որ հենց այդտեղից էին ադրբեջանցիները գնդակոծում Ստեփանակերտն ու Մերզակա հայկական գյուղերը։ Բավական է ասել, որ 1991 թվականի նոյեմբերից մինչև 1992 թվականի մայիսի սկիզբը Շուշիի Ջան Հասանի, Քսալարի, Ղայբալուի ադրբեջանական կրակակետերից Ստեփանակերտի վրա արձակվել է շուրջ 4740 արկ, որոնցից մոտ 3000-ը գրատ կայանքներից։ Այդ հրետակոծությունների հետևանքով զոհվել են 111 եւ վիրավորվել 332 խաղաղ բնակիչներ, ավերվել 370 բնակելի տներ ու շինություններ։ Ստեփանակերտը փաստորեն գրեթե 70%-ով ոչնչացված էր։ Մարդիկ ապրում էին նկողներում, բացակայում են տարրական կենցաղային պայմանները։ Շուշիի ազդագրման ռազմագործողությունը, որն անվանվել էր հարսանիք լեռներում, իրականացվել է 4 ուղությամբ՝ միաժամանակյա հարձակումներով։ Չնայած հակարակորթի գերակշռ ուժին, հայ քաջորդների արիության եւ խիզախության շնորհիվ Շուշին վերջնականապես ազդագրվեց։ Իսկ Լաչինի միջանցքի ազդագրմամբ վերջապես ճեղքվեց հանրապետության տևական շրջապակումը։ Իրար կապելով Ստեփանակերտն ու Գորիսը, այն հիրավի դարձավ ինչպես որ կոչվեց այնուհետև կյանքի ճանապարհը։ Շուշիի ազդագրումը հայոց պատմության ամենափառապանց հաղթանակներից մեկն է համարվում։ Շուշիի հաղթանակը մեր նորագույն պատմության այն պանցալի էջը դարձավ, որը հետագայում հայրենասիրական շունչ ու ոգի փոխանցեց նոր սերունդերին։ Հայզենվորը ապացուցեց, որ բասկի ուժով եւ միայն զենքով է հնարավոր կերտել հաղթանակը։ Ավախ հայ ժողովրդի բարձանք Շուշի բերթակաղակը դարձյալ գերության մեջ է։ Ահա արդեն մեկ կես տարի շարունակ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում հայոց պատմական դիզակ գավառի Հադրութի ամբողջ շրջանի, Մարտունու, Ասկերանի, Մարտակերտի շրջանների տասնյակ գյուղերի, Շահումյանի, Քաշաթաղի շրջանների հետ մեկտեղ։ Առավել ցավալին այն է, որ Արցախի բոլոր այդ բռնազավթված տարածքներն ադրբեջանական վերահսկողության տակ են հայտնվել ոչ թե ադրբեջանա-թուրքական զորքերի հզոր անկասելի ճնշման եւ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների թույլ դիմադրության հետևանքով, ինչը գուցե թե տրամաբանական լիներ հակամարտ կողմերից ուժեղի եւ թույլի հարաբերակցության տրամաբանության մեջ, այլ պարզապես տարրական դավաճանության պատճառով։ Ըստ երևույթին ի սկզբանե պլանավորված որոշված էր, որ շագերտներում ասած դժբախ դժգույն քաղաք Շուշին, որի բնակչության 90%-ը խորհրդային շրջանում ադրբեջանցիներ էին, պետք է հանձնվի եւ այն էլ հատկապես Ադրբեջանի պետական դրոշի օրը, նոյեմբերի 9-ին, ու հանձնվեց հանձնվեց սկուտեղի վրա, բայց ոչ Շուշիի մինչև վերջին շունչ, մինչ իմա հերոսաբար մարտնչող խիզախ պաշտպանների ձեռամբ։ Իր դարավոր գոյության վերջին 100 տարում այդ էլ երրորդ անգամ հայաթափվեց իցնե հայկական Շուշին։ Առաջին անգամ 1920 թվականի մարտին, երկրորդ անգամ 1988 թվականի մայիս-սեպտեմբերին եւ երրորդ անգամ 2020 թվականի նոյեմբերին։ Եվ հիմա ինչ կարող եք հարցնել։ Դա նշանակում է ավարտ, վեր Շուշի հայկականությունը։ Այլևս մռոցության փոշից անենք հայոց Բերթաքաղաքի 1992 թվականի մայիսյան ազդագրման պատմական իրադարձության վրա։ Առ ոչինչ համարենք Արցախի հանրապետության տոնական օրացույցում պաշտպանության բանակի կազմավորման եւ Շուշիի ազդագրության տոնական օրվա մասին օրենսդրական ամրագրումը։ Ոչ իհարկե, ոչ մի դեպքում, երբեք։ Առավել քան վստահ եմ, որ մեր պաշտպանության բանակը ոչ շատ ուշ մոտ ապագայում անպայման կվերականգնի իր նախկին մարտական հզորությունը ու վերստին իզորու կուլնի լիարժեք ապահովելու իրեն ծնած ու սնած ժողովրդի եւ հայրենիքի անվտանգությունը։ Ի հեշուկս հայոց բոլոր ճշնամած, մեծ թե փոքր, արտակին թե ներքին էական չէ։ Նաեւ առավել քան համոզված եմ, որ ժամանակավոր գերությունը երբեք գոյի վաղճան ու վերջ չէ։ Եվ մեր սիրելի Շուշին դարձյալ ու վերջնականապես կվերադառնա հարազատ մայրական գիրք, նորովի շուկ հաղորդելով հայրենի եզերքին Արցախ աշխարհին։ Ու մենք ամենայն խանդավառությամբ կրկին միմյանց կշնորհավորենք հայոց երրատոնը։ Այստեղ Արցախում, մայր հայրենիք Հայաստանում եւ հայկական Սփյուռքում, փառք տալով բոլոր նրանց, ովքեր մեծ հայրենականում հերոսաբար պաշտպանեցին խորթային երկիրը, ովքեր կերտեցին Շուշի հին ու նոր հաղթանակները, նրանց ովքեր իրենց արյան ու նաև կյանքի գնով սերունդերին փոխանցեցին ու փոխանցեն հաղթանակած հայրենիք։ Դե ի՞նչ։ Եկեք միասին ասենք ամեն։